Pode ir! Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar. E antes de deitar, imagina como vai ser quando eu te encontrar, velhinha no sofá. Cabelos de algodão e mil histórias pra cantar. Um. Um, dois, três e. Vou começar por um, mas sempre preferi o dois. O melhor entre nós dois, eu quero algo a mais e menos que isso. Eu deixo pra depois e três. Eu não vou pensar mais em vocês. Se for pra ser, eu quero par, eu quero te mostrar tudo aquilo que eu ainda posso te ensinar e as coisas juntas são só pra te mostrar que o que conta é a soma dos sorrisos e da paixão. A matemática do teu coração. Então, deixa eu te mostrar que, mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu te amo. Então, deixa mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu te amo. Tão linda quanto a lua no céu e seus olhos lindos que são da cor de mel, colorindo o papel que eu fiz pra você, o caminho mais fácil pra me entender. Mistérios eu vou desvendar. Problemas vou solucionar e eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu te amo. Então deixa eu te mostrar que mesmo sendo difícil de explicar, eu sei que você pode, pode me amar, assim como eu. Eu te amo. Yeah, yeah, yeah. Assim como eu. Eu te amo. Yeah, yeah, yeah. Assim como eu. Eu te amo.